haba mu bisagara canke mu gihugu hagati sagaseseshwa rumuri hariho ibibanza byinshi byubakwamo amazu biboneka neza ko aho hantu hatari hagenewe kubaka narijya akenshi haje nk'ibiza usanga bitikiza inganda bene Burundi bakahonera none umuti woba wahe ni bande bafite uruhara runini mu guhagarika amatongo nkingirwa mu gihugu kugira ducijya nino ibyo bibazo n'ibindi kumbure muza gushikiriza turi kumwe n'umutumire duhava twakira mu kanya mu buhinga bw'ibyuma Eric Uwimana niwaza gutuma amajwi niwaza gutuma amajwi uh, muyumva ata nkomanzi ijwi nkuko mwabyumvise ni medal niyo nkuru mwibutse karadiridima ko ari ikiganiro cyagenewe mwebwe Abarundi muri hanze y'igihugu kumbure bishoboka yuko hariho nk'ibyigwa canke uburorero ibyo twakwita experience mumaze kubona hiyo haba izo ku meza bibiri na kabiri na na gatandatu ubusa kabiri cyangwa na gatanu na gatatu irindwi na gatanu reka rero twinjire mu idonido rya kino kiganiro cacu aho tubanza kwakira umutumire turi kumwe hano muri studio nkuru za radio isanganiro ubona wese wundi ni engineer Omer niyo nkuru umuyobozi mukuru umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya amatongo reka ndakuramutse ndaguha nikaze muri karadiridimbo no munsi ndakuramukije nanje muvukanye midaride niyo nkuru nkaba ndamukije abariko baratumviriza bose mbere nkagira ko ndabipfuriza n'umwaka mwiza ubuzubabere uwamata n'ubuki uw'insinzi mu kazi kanyu reka mbere n'abatumiza bose turabipfurije umwaka mwiza murakoze cyane reka reka ikibazo cya mbere ndazi ku igisata cy'amatongo mu kibanza mu igihe kitari gito ni igiki mwisunga mu gutora aho abantu canke aho utunganywa aho abantu bubaka utwo twigoro twose dukorwa na leta canke abandi bose babishoboye bashobora gufasha ku buryo bw'uko isi mu karere kaba kazwi runaka nkatwofata ku gihugu cyacu Burundi ku buryo bw'uko byaba eh, ibinyabuzima amatongo akabungabungwa ibi bita mu gifaransa resitorasiyo na protection hanyuma eh, aha ntabwo menshi ko mu Burundi itunganya ry'amatongo ntibyakera cyane kandi ukurikiranye neza amatongo mu Burundi aratunganijwe neza yoba cyane n'ibisagara uko igisagara kivutse bijyana n'itunganyo ryaho itunganyo ry'ibisagara ni agace kamwe mbere gatoya cyane mu byo gutunganya amatongo ni eh, agace gato nk'uku twavuga ko amatongo yo kubungabungwa ni kimwe nahera ko nababwira ko ari aho abantu baba muri ibi bijyanye eh, aho abantu baba birajyanye n'ibyo bita amatongo ya ruguru agahera he aha rero iyo hatunganijwe neza amatongo ibisagara n'amatongo ndimwa birahanahana ariko uriko uraraba nko mu bisagara byinshi bya afurika burya n'amatongo ya ruguru atunze ibisagara tufata akarora aha turi bujumbura bo mu matongo ya ruguru ibi twita muri rirare bugaye igisagara ntigisubira kubaho mhm. mugabo turi aho nyine eh. muyobozi guciriyemo mhm. urabye itunganya ry'amatongo yanda yashavuye warumva ibyakurikiye bimwe yariye ntibyabandanje bitunganywa neza na ya esitoma none wumva habaye ikintu kuvuga rero muri by'amatongo nta eh, ni ukuvuga ku mubiri w'umuntu ibihimba byose birahana birakorana no ku matongo ni uko ni yuko tugiye muri ibyo aha tuvuga tuti abantu bakorere mu makoperative ka gatima ko kuvuga ngo hajya hano n'aho iwanje karatinda kagahera kandi rero ikindi kibazo gikomeye tugomba twese umwe umwe wese ahari agomba gutanga intererano kuko byanka byakunda haragera igihe itongo ridakunda kugaburika Mm. iyo rero itongo ritagaburitse urumva nicyo gituma ni amatati ngombwa rero dutangura kwigisha abantu ko ahubwo nayo bagabuye bahava bayashyira hamwe mu gukorera hamwe kuko we wagira itongo rinini wenyine ukagenda uragurira abantu bagabutu na turiya niwarimo ibigori ukimbura wenyine uzobirima mugabo ntuzo biragoye kubifungura wenyine ariko abantu ntibaje hamwe umwe adafise itongo akaba afise inguvu akaba afise n'ivyiyumviro tugakorera hamwe tugagira koperative biratuma zangora ngorane z'indyane z'amatongo bigabanuka isemo ryova ryova ku bakuru canke ryova ku miryango aha ni twese ni twese kandi abakuru bobo abadutwabo baratanze intumbero baratanze impanuro kuko bamaze kuvuga ati jya mu makoperative ubwo ejo hirya ejo ntibishobora kuzura ahubwo ingorane zisumba n'iziri mu butungane urabye uburemere burya nagomba ndakubwira yuko ubonye ingorane imwe iyo rero byanse Mhm. kwabantu abantu babyumvikanamo burya aye e, amategeko ari kugira yumvikanirize bose baba banse cyangwa bakunze ni ngombwa ko habaho intumbero y'igihugu mhm. iyo ntumbero rero ihabaye ntawe uza kuvuga ngo jewe ntabyo nemera aho rero eh, uca wumva ko atabwoba umuntu yogira kuko iki gihugu tugomba kukibamwo tukakibamwo neza tukakibamwo twese ku buryo bya bindi binyabuzima tutabyononera kuko nitwabyononera bikononekara biraduhitana mhm. yego mwariko muravuga imbere ko ndabaciramo kwitunganywa hagati y'ibisagara eh, n'ibitwita muri rirare mm. eh, muravye aho mufatira kugira muvuge muti reka haba ahandi haba mhm. eh, mu bisanzwe uko bimeze mu gutunganya amatongo si ibintu bishasha uzana oya urabanza ukaraba mbega aha hantu turi hameze gute ibihari no hari ico novyongera ko iki bita amelioration canke hari bishasha nozana ukacera ugira ikigwa civyo ufise bitahava civyo ufise bihava bwo bifise akamaro civyo ufise bigutera ingorane ugafata icyo bita intumbero icyo bita mu gifaransa sarategi ibyo rero kubibona hmm. wabonye ahantu runaka turi mu ntara ya gitega turi mu ntara ya Mgozi ukaca uvuga uti aha kuri birya bihari reka twongere kwibi kugira ngo bibe neza gusumba ngenda ndatanga akarorero nkariho nk'intara zifise iyo ntunga ukuntu amatongo atunganywa icyo bita shema professeur d'aménagement du territoire spate mu majambo make nk'akaro kari eh, nyawibonekeza dufashe nka ngozi mm. nka ngozi ndaguhaye akaro gatoya mu bijyanye n'ibijyanye n'ibisagara nk'ubu hariho ikintu kigomba kuhaja icyo bita eh, mu majyambo avunaguye mire na na na mine mine ni ukuvuga isoko ifitiye akamaro akarere marishe dentere regionale mm-hmm. uko urashobora gusanga uri gutera ingorane muri kazoza ugasanga uri guteza imbere hamwe ku buryo buterana ingorane noneho kera noneho dufise n'imana abategetsi badutwara baratwiyumvira ko cyane nk'iki nk'akarorero cy'uko haraye habayeho kuvuka umugwa mukuru ugira kabiri wa politiki w'igitega bica biza kugabanya cya kibazo waherako bica biza kugabanya uku kuntu bose ari umenga narozi paraseri bujumbura ntubatse bujumbura umenga si sindi muri iki umenga sindi umutunzi umenga sinizi umenga eh ibiro nibyo rero byerekana ko haba hari ko harajyamo icyo guhanahana neza ibyo gutunganya amatongo n'ibisagara mhm. rero muri make ni ukumenyesha ko kugira ngo utahure eh, neza ikijanye no gutunganya amatongo ntacukuramwo ntukuramo ibyo kurima ntukuramo ibyo gutera ibiti ntukuramo ibyo kubungabunga amasi ntukuramo n'iby'ibisagara bigira rimwe ku buryo bw'uko cya kibazo wari kurabaza mbega nta hantu hubakwa hadakenewe nta hantu hubakwa bica bihava bitora umuti rero sinzi ko na twatahuranye ku bijyanye muri rusange mwagerageje muri rusange eh. kutwereka uko byifasha ariko reka eh, kumbure tuje mu idonido mhm. cyane cyane urabona eh, gitega n'intara nshasha n'umugwa mukuru wa politiki n'ibishasha mugabo tugaruke hano ku itunganywa ry'ibisagara hano mu gisagara gikuru cya bujumbura kuko kiracyari gikuru nubwo wumva hazoba ibyo vyigwa abantu bakirukira hariya ndibaza si mu myaka si mu myaka ni kuva ubu reka tubyizere byoba byiza ahubwo nohera kuri wowe nyine ukabanza ukirukayo kuronderaho uba gusumba aha urakoze cyane mugabo tanganya urazi yuko kwivirira bigoye ariko hano mu gisagara cya bujumbura dufatiye naho twofata ku mbibe z'igisagara cya bujumbura uno munsi hoba hariho ikigwa koko cyerekana aho igisagara cya bujumbura kigarukira eee eh, murakoze cyane kuri kibazo ibijyanye n'imbibe eh, z'itunganywa ry'igisagara eh, itegeko ririho n'imbibe ziriho kuko haragomba kubwire ko eh, itegeko rishasha rihari ryerekana imbibe aho zica z'igisagara cya bujumbura niryo mu bihumbi bibiri eh, kano rubibe ntarengwa eh, aho igisagara itunga ry'igisagara rica aha rero ngenda nongera koko aho imbibe z'igisagara mu itunganya ry'ibisagara zica bumvikane haratandukanywe n'aho imbibe z'igisagara mu buryo bw'intwaro zica mhm. kuko itegeko rishyiraho imbibe z'igisagara ku buryo bw'inyubako ibita shema d'urbanisme limite iribe zishyirwaho eh, n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mugabo ryateguwe n'ubushyikirangange buba ibisagara mu ntoki Eh, hanyuma itegeko naryo rijanye n'iby'intwaro ngaha tuvuze eh, iyi bujumbura mbere ya bujumbura naryo rishyirwaho n'umukuru w'igihugu ryateguwe n'ubushikirangange bufite intwaro yo hagati urumva aho oye iyo habaye eh, ukunganisha ubwo burere ni ukuvuga ni ufata coincidence de limite mu gifaransa aha bara amahoro mugabo wumve ko ari ibintu bitandukanye mhm. rero sinzi ko nakwishuye ku kibazo mwabajije n'ibyo hariho imbibe zihari zigisagara ku buryo bw'inyubako za bujumbura murakoze cyane nashaka kugaruka na cyane cyane turi ko tuvuga itunganwa ry'amatongo mm. tugaruke aho sindabimenya neza ko abari mu buyobozi mujejwe canke uh, nako ubu birafatanye ibidukikije n'uburimyi n'ubworozi canke ahandi mm. haba muri ibi bisata bijejwe gutanga aho abantu bubaka uno munsi hariho ahantu ubona yuko habangamiwe koko mhm. ariko harabangamira kiremwa muntu ariko hatanzwe n'izo nzego z'igihugu mu gihe mu ntango mwavuze yuko itunganywa ryiza ari utwigoro twa leta mm. mbe ntimubona yuko ni ugukunda abanyagihugu canke ni ribi ryo bajyarabaye kugira abanyagihugu bahabwe ahatagenewe kuba muvukanyi mumenyesha makuru ni byiza ko umuntu avuga k'akadomo kati ahanaka dufate nk'akarorero uburorero kuko burahari eh. mbere hari na bumwe bumwe eh, mwagiye mwumva mbere harabaho n'ihagarikwa ati aha ntihasubire kubakwa mm. dufashe nka za kibenga hari imbere yatanganyika ugasanga imetero z'aho kubaka mm. eh, baravogereye igisagara ahandi bagiye mu miceri uno munsi ko baratwagwa ahandi bari munsi y'imisozi bariko baratwagwa mm. n'uburorero bwinshi nibaze uko namwe muzi mugabo mushobora gufatirako murakoze ibyo byari ibintu usanga ari nyawibonekeza tugiye ugiye nka mu kibenga habita mu gisyo mu bisanzwe harya ah, eh, si abatunganye gisagara bahatunganije ahubwo abatunganya gisagara basanze abamaze kujya kubayo bo bagenda bagiye kugerageza eh, ndindira gato bagenda bagiye kugerageza kugira barabe ko oh, byanashoboka nuko eh, abantu bahaba kuko hari abaza bafise amazu izi za kibenga rirare mu bisanzwe si ubuyobozi bukuru bujejwe gutanga bujejwe gutunganya ibisagara bwahatanze eka ahubwo ni ikibazo ubuyobozi bukuru bufise kuko bugomba kurata imbeno n'ahantu ko abantu bamaze kuwubaka tuhatunganye gute ibyo rero ni rero bice bigenda bikurikirana muti gute muvukanye eh, uko iby'amatongo bitunganijwe mu burundu uko abantu bayatunga abantu baragira amatongo bwego akarigira hanyuma rero ibyo tugenda turabona umuntu afite itongo ryiwe uza gusanga yarikoresheje uko aryiyumvira hanyuma rero hari n'aho arikoresha ibikorwa uza gusanga biriko bitera ingorane igihugu n'ibi by'ibiro muri ko muravuga rero biragoye ko eh, ubuyobozi bukuru bujere gutunganya ibisagara buca bugenda buti reka tubomagura ikarite yose ariko bugije no kubwira hari aho ari ngombwa bitegezwa kubomoka bikabomogwa n'abantu baba barahubatse kuko hari aho ushika ukabona bumva bakahamenya nk'akarorero itegeko eh, nibyo ngomba nakubarire turafise itegeko ryiza eh, rigenga amazi rirerekana nga ah, muri iki gice cegereye ikiyaga ca Tanganyika kwari ugusiga n'imiburiburi imetero ijana na mirongo itanu uvuye aho eh, haba hari amazi simvuze ku kiyaga mhm. oya itegeko ryanditse neza uba uvuye ahantu ubona hajaga uca uharura imetero ijana na mirongo itanu usubira inyuma aho ubona hajaga ego apana hari amazi ego apana hari amazi aha rero njya ngenda ntera kamo abantu nta muntu n'umwe aba hejuru y'amategeko mhm. ukagenda midaridi ukubaka yanatije midaridi nta tegeko rinkorako mhm. icyo rikora ryo riragutwenga kuko mu mwanya muto rirakwereka ko itegeko riri hejuru y'uko wiyumvira kuri mhm. rero aha aca tugenda dutanga impanuro kuko iyo n'ikibazo cyiza mwabarije turabizi ko hari abantu bavuga ati ndahubatse ndaba icyo mbangira mm. akarondo ukarondere kure mm-hmm. hagiye itegeko ry'umukuru eh, rigena ahantu hazoja inyubako bita perezidansi eh, ntariho abahubatse kandi itegeko rihari byagenze gute ntimwabibonye Mm-hmm. Eh, rero buvukanyi bishoboka yuko hariho aho byoshoboka ugasanga harimo benshi ku rwego n'ubwo mwavuze uti amategeko ni kuri bose rwo hejuru leta ikakivuga ati ko harimo n'abati nukubo murayo bikenewe mm. nta kuvuga ngo ko tubonyemo ahubwo navuze ko leta ishobora kugira ikigongwe abo ibomoreye ikavuga ati genda muri muraruhuke harya mm-hmm. eh, aho naho honyine abari mu gihe yagize ikigongwe mm-hmm. kuko ahandi hoho uri kurabikora ukabikora ugaragaza amategeko yoyo ntiyagagaza ko rero aha ngenda ntanga impanuro impanuro iyihe ku muntu wese kuko hariho n'abantu muvukanyi bahendwa hanyuma rero mu kuronka katongo abahumbiye turi ko mm. turumvikana hari n'igihe usanga ari bamuhenze bakamwereka ahantu hatari heza rero aho impanuro ngenda ntanga ni iy'abantu ubwa mbere na mbere barondera ibibanza byo kubakamo nimba bahamurangiye tutabonye ko ufise ibyangombwa byo kuhubaka ntuhubake eh, kuko eh, ndangirize kuraka Eh, hari itegeko ryo gutunganya ibisagara ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nawe ntibuka neza itariki rirerekana ko mu karere koko kaba kari muri ibyo bice twavuze eh, biri mu gutunganya ibisagara ko ata muntu yopfa kwiyandukiza ngo reka arubaka adafise uruhusha murakoze murakoze cyane reka Eric Uwimana abaja ku murongo muce mubashira ko murumva ko ari gisata gikomeye hano mu gihugu kandi natwe twashimye guhagarira ko uno musi ariko uja ku murongo Eric aracamushira kuri 764333 canke 799551 n'izindi zose zikaba zuguruye ariko reka tugaruke mucarama abenshi nibo bajyanye aho mucarama naho amazi nawone ngira ngo yiza murakunda kubona mucarama ni ibyigwa biba bitakoze kugira bamenye aho bajya canke umunyagihugu ashobora guca asanga yarenganijwe nakwishuye uko eh, nakubwiye ko mu Burundi uko abantu bafise eh, uburenganzira ku matongo nabyo nyine burya biratera ingorane hmm. uri kuraraba igihe hatunganywa mucarama igihe hatunganywa harya haruguru izi za gahahe za gatunguru za karama nta nzu zari zihari mhm. ni ukuvuga nta mazi yari bwaboneke atera by'ukuri mhm. hanyuma ho haraboneka ko hari ikiyaya kuko harimo imiceri igisagara cya bujumbura cyose aho ni ikiyaya abari bibazo ugomba kurekera abahinga baba barabikoze ariko twebwe muri rusange ko tubizi harya ahantu mucarama igihe hatangwa harabaye ibyigwa igisigaye rero ni ukumenya ko ibyo byigwa uko byizwe ko ariko biriko birakurikizwa mu gukoreshwa mm. kuko na cico n'ikindi mm. kuko n'abantu ko turi urazi muvukanyi yo yoca itegurwa gute cyo nicyo kibazo cy'ubuhinga gisaba yuko Eh, abo mu bisata babijejwe ibisata byuwe kandi nibaza ko bari eh, kuri icyo gikorwa icyo bita ku nabo kuko kibarajishinga ntace haba bijya rero bita isubirwamo nka rimwe twavuga hariya ah, eh, aha uja mu kanyosha mm. za kibenga rirare uzokwanga gutangwa miliyoni umwe cyangwa miliyoni n'inusu kugira ngo eh, hatunganywe neza rero ni igikorwa kigomba kubica misi yose abantu baganira bati ndege ibintu tubikore gute kuko womenga uzi yaba imvura iguye ngo mbega ngo leta yatuhebye no leta irahari kandi gumi bafasha mhm. mu gufashanya re ni ugufashanya ku buryo bw'uko jewe nimba amazi yanteye nivyo ndi mu mubabaro umugabo nanje ndafise ikintu ugomba gufasha kugira ngo ejo ibyo ntibisubire mhm. eh, mwavuze ko ibuye ribonetse ritaba ricishe isuka mm. mugabo tuvuze cyane abamuga hariho munsi yaho gatonya ugana ikibuga c'indege ca Bujumbura mm. hariho aho tuzi neza koko yari amazi nubwo mwavuze muti Bujumbura ni ville côtière iri ku mazi ni vyavuba iryo buye ntijari bwaseruke iyi quartier bitwa Lomiroir ubona yuko izokuba mu mbere banashima ni ambassade ibintu bikomeye ariko ubona neza koko sinzi yuko iryo buye ritari bwaboneke kuko ni vuba aha ni kimwe navuga bisigura ko neza yaho hajya oya ibyo nibaza ko nimba dukurikirana neza tugakurikirana ibyo indongo zitubwira gusubira kwiyumvira ngo kurondera aho kuba kashasha ibujumbura nta n'ahariho none nk'ubu nk'akaroro nka wowe ubwira ati dufashe utwereke ahantu hoja amazu mashasha karitsiye nshasha ubona ari hehe ntahariho ni kimwe nakubwira ibi rero ni cya kibazo cy'ubuhinga gisaba ko ujya muntu yakoze ibyigwa avuga ati “twebwiye twiga twarabona ko amazi azoza nkahangana ubu uya yazangana avaha rero hakaca haba inyishu rero twe muri rusange tuvuga ibijyanye no gushyiraho aha hazokoguki aha hazokoguki rero kwa harya amazi yamaze kuboneka ni kimwe navuga ko ibuye ribonetse bataba ricisha isuka murakoze medal kuduja murakoze cyane reka tugaruke kuri utu tubazo imbere yuko tuja ku kibazo twariko ego umuvukanyi abajije ibibazo byiza uva ko akurikirana ibiba mu gihugu ciwe ibi nako nobanza kwimushimira uko ariho abavuga ko iyo bakiri wabo Ah, ah, tukamutera intege ahubwo ko bigaragaye yuko eh, ayo mazu ahantu ari hatera ingorane benshi aho o amategeko arakurikizwa si uwo aba yarahubatse gusa n'uwahamuhaye iyo yamuhaye ahantu hatagomba kubakwa amategeko arakurikizwa aho rero avuze ati ngo uwundi nawe yavuze ngo byoteza umutekano muke ni ukuri eh, ari inzu washize koko mu nzira amazi acamwo ya mazi akaza akabomora inzu akica abari muri inzu muri iyo nzu yose kandi hari umutegetsi yabibonye burya niyo bakoze ikosa gusumbaho yari kuyibomora mhm. eh, rero muri iki gihe ni ugutahura ko ingingo zose zifatwa ziba ari ingingo zije gufasha abantu benshi nabo zishyikiye barimwo akaronka nimba atabimenye hari inzu yari kirubakwa aha mpande y'ikibi yaha bitarompwe de nation zini aha kuri kotebu ego sinzi na kandi nu ico twabonye coco mu gitondo kiraho imashini yarajira yibomora yarabomowe kubera aho hantu yari kiraja kumbure njyewe nababwiye siningira cyane mu idonido ry'itunganywa ry'ibisagara kumbure mu itunganywa neza y'igisagara atari aho inzu rero umuvukanyi yorema nta ndimi zibiri eh, zagiye zirahaba ingingo zose zifatwa n'abadutwara ni izo kutworohereza si izo kuduhezayo ikibazo cya kabiri abaje ikibazo cyiza eh, ati twebwe ino hari ahantu usanga hateguwe kubaka inzu zimeze uku zokora ibi nagomba nibaza ko eh, nk'umurundi nkanje ibintu byose bigira intango mm-hmm. eh, umwana aratangura akavura hanyuma agahaguruka hanyuma akagenda urabye sinize cyane iby'akahise k'ibisagara uwo kwiga akahise k'igisagara texas mm-hmm. wosanga kimaze imyaka myinshi cyane ku buryo tugishyize ku rugero rw'imyaka igisagara cya bujumbura imaze usanga two hari paradizo kuho muri Texas bari bari mu gihe barafite imyaka nk'iyo dufise rero eh, nago madamu humurize eh, intango y'ubuhanza n'amasoso mhm. natwe mu myaka tutazi ibyo oye ariko arabona kuko urumva no kwa no gufuta impapuro ndangatongo mm. eh, na byonyine ni ikigo kirekire rero ntabwo madamu humurize burya ababijejwe icyo kibazo kibara gishinga kuko biragaragara ko ari ngombwa ko igisagara kiza kirakura si ugukura gusa mu kwaguka no mu kubaho kuko eh, ni mu ntumbero y'uko baba bari mu gisagara babaho neza gusumba rero bisigura yuko gatonya ho byiza nuko mu bijyanye n'ubuhinga hoba itunganywa rishasha ry'igisagara icyo ni ikibazo eh, ntushobora kwishyura naho no ndagifise ko icyiyumviro icyo ni ikibazo cy'ubuhinga intererano ntanga ni uko ikintu cyose cyoza gituma abantu babaho neza nimba ari ugusubiramwo Eh? Eh, ikaritsiye runaka icyo wowe cyo baciza gusumba kandi tukabyumva kumwe atawurenganijwe aha rero nicyo navuze ko igikorwa cy'ubuhinga ababijejwe baca barabata imbega twokora iki kugira ngo yave hat bitera ingorane mu nyuma mm-hmm. kuko eh, ibintu mwe n'ibyo bishika ku nyungu z'abantu ni ibintu bisaba ko ubanza kugira ibyigwa neza ukavuga uti tukoze iki ku neza yawe bwa mbere naho utakajaha tubikoze ku neza yawe kuko eh, iyo utabimusiguriye hari herega abantu bikika mu kiza akaca ashaka kuja guteranya akajaga agashaka kuja kuvuga ati ahubwo muje guhohoterwa kandi bitari navyo ndaguha akaro gatoya eh, hariho naho nabizi neza barigeze kuvuga ko mu buyenzi eh, bagomba guhindura bahindure ku buryo yuko haja amazu agerekeranye kubona bitaraba jewe sindi muri eh, icyo gikorwa ni uko hoba hari igituma kandi rero nta kaburimbo bisaba ko rero eh, umuntu agikora neza akagira ibyigwa bikwiye akavuga ati kuva ubu kuva umunota kuva umusogonde hafashwe ingingo iyi mhm. ego reka tugaruke ku mugwa mukuru wa politiki mu ntara ya gitega eh, mwumvise ko hariho amakarito amwe amwe uno munsi yaciye abuzwa ko batabandanya bubaka kubera itunganywa ryiza mugabo hantu hari hasanzwe hariho abo bantu bahaba abo bantu bahagutse e, ejo na hirya ejo eh, ari leta niyaza kubwira umunyagihugu ati mpaka ukurikiza ibi n'ibi n'ibi nta karengane kazoba jewe iryo tangazo nayo isome ryanditse neza kuko nta karengane mubonamo kuko mwatubwiye yuko hariya bizotuma abantu batavuga ati dufise inzi bujumbura mbe ntiyumvira ko hari abandi bazovuga ati mfise bujumbura n'igitego erega mu burundi aho duhiriwe naho nyine bashobora kugira inzu mu ntara zose mhm. eh, ariko rijya nimba harafashwe ijya ngingo urisomye neza erega ntibababujije ni mu ntumbero yo gutanga intumbero nziza uhafise umugabo adafise ubwo buryo eh, nta kibazo ndafite ndamubaza gusa ni intererano ndamuha ufatiye kuri ibyo bisagara mwe muba mwo muri oranje iyo ntererano kumbure nawe nashobora oh. kwijyana aho bahurira kugira barabe yuko n'uburundi bwoba nka nk'ibyo bisagara byo hirya cyane tukabasumbya na cyane cyane ukuri urumva hari ikintu gusobanurira kimwe mu mwanya mutoya mhm. namwe muce ku masonga umwanya uratujyanye eh, urumva abantu badashoboye gukomporena ngo batahure ingene bashobora kubaka urumva na leta bica bigora ahubwo nasanze leta ifise eh, ari ikora amakosa kuko igira impuhwe nyinshi muvukanye muvukanye aho muvukanye dutahurane ndakumva ijana ku ijana cyangwa ijana mirongo itanu ku ijana leta nk'umubyeyi iyo iyo bibaye kuko hari benshi bahawe ahantu hariho abari bazi uko hatohabwa ari urorero bwinshi za buterere n'ahandi enjeniyeri mm. nuko umwanya uri kuratujana kumbure mubwo murabona ko ari kibazo gikomeye ndifuza yuko mu minsi iri imbere wanashima kiremeshereza muri rya ntarashasha ya politique ariko reka turangirize hano kugira turabe yuko neza na neza ubwo natwe tuzora tubiyage n'ubuyobozi mm, mm. hamwe tuja hariya kuko habe itunganywa giza turi kumva mm-hmm. no gutahura no kuzirikana impanuro n'intumbero yatanzwe n'abadutwara impa intumbero ya mbere yatanzwe ni uko kizira kizira gusubira kwiyumvira ko hari amakaritiye yovuka muri iki kiyaya cy'imbo icyo cyoco uwunyumva wese agishyire aho oye oh navuze ko intumbero yatanzwe uwundi ariko yiyumvira ibindi simbona iyo ariko agomba kubyiyumvira za ruziba hariya urumva byabayeho hatarabaho cyangwa n'inyuma yaho ndagusubiriyemwo uri n'amatwi niyumve mhm. iyo ni intumbero ya mbere ni uko abantu bumva ko ibyo kwiyumvira guma ni muri ya ntumbero yo gukinga impanuka zoshobora kubaho mhm. ikigira kabiri ni uko jewe wewe no kuzovuka ku rero eh, aye nuko twese tugifata nk'igikorwa cy'iwacu kubona ko amatongo atunganijwe neza atawononeye uwundi ari bwo buzima ibisigaye tutabikoze uko uca wumva uko tuyagenda murakoze murakoze cyane yakoze Vianney niyo nkuru yari Texas yakoze na Claude yari muri Hollande yakoze Eric Wimana ari mu binga by'ibyuma mwakoze mwebwe mwese mwariko muradutegabira indatsi ko mwari benshi kumbure nubwo uburyo butabonetse canke nakanya